Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir atkal pirmdienas pēcpusdiena un skan raidījums ielūdz Gregors skolu. Pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ārtas Druvietis. Kā parasti arī šajā reizē sāksim ar aktualitātēm par to, kas jauns Svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolā. Atgādinu tikai to, ka tie ir pasākumi, uz kuriem arī jūs visi, kas šobrīd to dzirdat, esat aicināti, ja tāda iespēja rodas, piedalīties un būt klāt. Svētdien, pulksten 9. vakarā, skolas kapelā Tezē lūkšana. Šonadēļ plānotas lekcijas, misija un draudzene, ievads vecajā derībā, mūzika, ģitāra, katehisma mācīšana jaunkristiešiem. Otradien, pulksten 9. vakarā, slavēšanas vakars skolas kapelā. Trešdien, pulksten 7. vakarā Grigors skolā Svētā Jāņa draudzes organizētā alfa kursa sestā nodarbība par tēmu Kā Dievs mūs vada? Ceturtdien, pulksten deviņos no rīta svētbrīdis Striķu pamatskolā. Piektdien, pulksten 15. pēcpusdienā skolas kapelā Gregors skolas dievkalpojums. Dievkalpojumā kalpo skolas studenti. Visi mīļi aicināti! Sadarbībā ar skolas studentiem ceturtdienās notiek alfas kursi visā Latvijā. Rīgā, Daugaugrības Baltās draudzes mājā, Rīgas Jēzus evaņģēliskās luteriskās draudzes baznīcā un Valdemāra pils draudzes telpās. Ja vēlties uzaicināt Grigors skolas pārstāvis piedalīties kādā jūsu draudzes pasākumā, zvaniet vai rakstiet mums uz skolu. Sīkāka informācija par Gregoru skolu un tās pasākumiem varat iegūt apmeklējot mūsu mājaslapu www.gregors.lv vai zvanot pa tālruni 6 38 22 403, kā arī rakstot uz skolas e-pastu skola atgregors.lv. Pēdējā laikā, esot šeit uz vietas Gregors skolā, mēs varam vērot vienu ļoti interesantu un prieku izraisošu procesu, kad cilvēki ar vien vairāk ir dzirdējuši, saņēmuši kādu informāciju vai bijuši, vai kādi draugi ir stāstījuši par Gregors skolu, par misiju, par to aicinājumu, kādu Dievs ir devis šai skolai, Un arvien vairāk Dievs atved uz šo skolu, pavisam šķietami garām ejot, cilvēkus, kuriem sirdī ir misija, kuri ir aicināti uz to, kuri redz to savu aicinājumu, skaidrāk vai mazāk skaidri, un kuri, ja tā var teikt, pēkšņi uzrodas skolā ar šo vienu jautājumu. Es dzirdēju, ka jūsu sirds deg par to pašu, ko es. Un tās vienmēr ir tādas priecīgas reizes un priecīgas tikšanās, kad atkal Dievs atved kādu cilvēku un kad mēs satiekamies ar kādiem cilvēkiem, brāļiem un māsām, kam tiešām Dievs ir devis to pašu aicinājumu sirdī. Varbūt atšķirās detaļas, varbūt atšķirās veidi vai vietas, uz kurām viņi ir aicināti, bet ir tik liels prieks redzēt to, ka Dievs dara dažādos veidos, caur dažādiem cilvēkiem, dažādās Latvijas un pat pasaules malās. Un, nu, pat nesen arī bija viens šāds gadījums priecīgs, kad uz skolu atbrauc viens cilvēks, kurš stāstīja pavisam interesantu lietu. Viņa ir bijusi Albānijā. Vairāk kārtīgi jau kalpojusi tur, mācījusies Kristus mācekļu skolā, tāpat arī bijusi praksē Kosovā, turpat netālu. Kāds varbūt varētu teikt, nu, nav jau nekas īpašs, vai tad maz ir tādu cilvēku, kas kaut kur ir bijuši un kalpojuši un kaut ko darījuši ārpus Latvijas dievu darbā. Tomēr es teiktu, ir liels prieks redzēt un satikt, lūgt kopā un, ja Dievs dod, ļaut ieraudzīt mums pašiem, vienam caur otru, kādā veidā Dievs paplašina tos apvāršņus, kas mums līdz šim ir bijuši, un kādā Dievs vada tālāk kopīgā ceļā un kopīgā kalpošanā. Un šajā reizē tāpēc arī jums, mīļie draugi un brāļi un māsas, jums būs iespēja dzirdēt interviju ar šo cilvēku, kurai vārds ir Arta Millere. Pastāst par sevi! Sveiki, mani sauc Arta, es esmu no Talsiem, esmu pabeigusi augstskolu, patīk mūzika, tas apmēram arī viss ir ļoti īsumā. Pastāst, kāda ir tava saistība ar jaunatne ar misiju? Jaunatne ar misiju Latvijā ir jau, man liekas, vairāk kā desmit gadus, un es esmu, es un mana ģimene bija vien, arī viena no pirmajiem, kur arī gāju uz jaunas ar misiju organizētajiem pasākumiem, un esmu arī bijusi iesaistīta ķēniņa bērnos, un, un kaut kā visu laiku ir sanācis gan kādreiz paciemoties, gan būt kādās nometnēs, gan arī draugi ir no jaunatne ar misiju, tā apmēram. Es zinu, ka tu nesen atgriezies no Albānijas. Pastāst lūdzu par to. Tātad Albānijā es biju jaunatnes ar misiju organizētajā skolā, Kristus mācību skola, kur arī ir uh, ārlavās Latvijā, bet man sirdī bija aizbraukt uz Albāniju un arī apstākļi visi sakārtojās. Sešus mēnešus esmu bijusi Albānijā šajā skolā. Pastāst lūdzu vairāk par skolu un praksi. Tātad šī skola bija iedalīta divās daļās. Trīs mēnešus bija teorija un trīs mēnešus bija prakse. Šajos pirmajos trijos mēnešos mēs mācījāmies dažādas lietas par dievu, dzīvi, sevi. Piemēram, mēs mācījāmies par attiecībām, mēs mācījāmies par dieva tēva sirdi, mēs mācījāmies par svēto garu. Šī skola arī bija radoša, un mēs mācījāmies gan dējas, gan kā būt klaunam, gan nogrimēt otru, gan drāmas drāmas, gan mūzika. Tātad mēs pavadījām daudz laiku, lai mēs šo visu iemācītos. Un skolotāji bija no dažādām pasaules valstīm. Mācījāmies arī, mums pirmā nedēļa iesākās ar, ar mācībām par slavēšanu. Protams, arī šo teoriju laikā mēs arī gājām pie cilvēkiem, uz ielām runājām, runājām parkos Vienkārši pavadījām laiku, mums bija savas programmas, un tad, kad šie trīs mēneši beidzās, tad mums bija jādodas praksē. Pirmie divi mēneši bija Albānijā, un, un pats pēdējais mēnesis man bija Kosovā, bet man arī jāpiebilst, ka es Albānijā nebiju vienīgā latviete. Man līdzi bija atbraucis arī tāds Edgars no Sabiles, un viņa prakse bija Melnkalnē. Un ko jūs tieši praksē darījāt? Mēs centāmies sadarboties ar draugiem un, un, un skatījāmies, kādas ir viņu vajadzības. Strādājām ar bērniem, esam arī bijuši bērnu namos, arī slimnīcās. Sadarbojāmies ar draugiem jauniešiem, mēģinājām arī daudz ko radošu darīt, palīdzējām dievkalpojumos. Visur, kur mums uh, palūdz, mēs arī centāmies. Arī praktiskus darbus, piemēram, krāsot sienas vai sakārtot kaut ko. Pastāsti, kas ir tās lietas, kas tev īpaši palikušas sirdī par šo valsti? Pirmkārt, es Albānijā esmu bijusi jau iepriekš trīs reizes. Man šī valsts ļoti iekrita sirdī. Albānija ir pārsvarā daudz cilvēku, zina tikai negatīvās lietas, bet kas man ļoti patīk, ir cilvēku un viņu attiecības vienam ar otru. Viņi ir ļoti mīloši, ļoti draudzīgi. Viņa augstākais tikums ir parūpēties par ciemiņu, kad atnāk ciemos. Un tas, kas man patīk ļoti, ir tas, ka es varēju viņu mīlestību un rūpes pieņemt tā vienkārši neskatījos uz to to ar aizdomām, jo man liekas, tas viņiem ļoti nāk no sirds. Bet kādēļ tieši Albānija, kādēļ izvēlējies šo valsti? Patiesībā tas viss sākās ar tādu organizāciju Agape. Viņi rīkoja tādus projektiņus divu nedēļu garumā uz Albāniju, un tur mūsu tāds galvenais mērķis bija rādīt Jēzus filmu. Un es pieteicos, nezināju, vai es tikšu vai nē, jo tur ir vajadzīga nauda un, un vēl dažādas lietas, bet kaut kā pakārtojās, ka es mm, visus šos trīs gadus tiku, un ceturtajā gadā jau es biju jau uz ilgāku laiku, sešus mēnešus. Kā izrādījās, tad mans vārds ir Arta, kurš nemaz nav tik ļoti plaši izmantots, pazīstams Latvijā, bet albāņiem tas ir tāds normāls meitenes vārds. Varbūt var dalīties kādā atgadījumā vai ar kādu liecību no šīs valsts šajā valstī un šajā laikā notika daudzas dažādas lietas, bet uh, arī kādas personīgas lietas arī ar mani. Piemēram, visvairāk es ļoti novērtēju mieru, mieru sevi, un varbūt tā nav tāda taustām liecība, bet priekš manis tas bija kaut kas ļoti liels, jo ir tā, ja cilvēks neatdod dievam pilnībā visu un dzīvo reizēm arī kompromisos, tad uh, cilvēkā ir nemieris, bet Albānijā vien, mans iemesls, kāpēc es aizbraucu, bija tuvoties dievam, un tas manī ienes tādu ļoti, ļoti lielu un un dziļu mieru. Tas nenozīmē, ka vienmēr bija viegli, bet šo mieru nekur citur pasaulē nevar, nevar iegūt, kā tikai tad, ja ir miers ar Dievu. Bet, protams, arī bija arī dažādi atgadījumi. Man ļoti atmiņā palicis ir, kad no Montenegro prakses grupas mums atnāca ziņa, kad viena no mūsu darbiniecēm, kas ir tur, viņā ļoti aplaucēja roku, un tieši tajā laikā mēs bijām, kalpojām bērnu nometnē, mums bija apmēram kādi 50-60 60 bērni. Mēs, protams, visi bijām satraukušies un kopā ar bērniem izstāstījām bērniem situāciju un, un, un kopā lūdzām bērni tiešām no sirds lūdza. Un nākamajā dienā uh, mēs tiem bērniem varējām pateikt, paldies, kad jūs lūdzāt. Viņai vārds ir Stella, viņai dakteri brīnījās, ka Dievs viņu ļoti ir pasargājis, un tad arī bērniem bija tāds prieks. Un, un ir dažādas, dažādas lietas, kas notikušas arī tā, kā, kā Dievs soli pa solim mani mainīja un, un, un kā viņš bija sakārtojis meklējis pareizos cilvēkus apkārt, kā viņš pieveda kādus cilvēkus, ar kuriem mums runāt. Arī Edgaram ir daudz liecības, kā viņš arī palīdzēja finansiālajā ziņā, arī man. Ļoti, ļoti daudzas lietas, par ko es varu būt pateicīga Dievam. Kāpēc tu ieteiktu citiem braukt uz citu valsti, mācīties un arī praktiski darboties kādā misijas laukā? Aizbraucot uz citu valsti, tu redzi savādāks cilvēks, savādāku kultūru, un tas liek aizdomāties par daudzām lietām, jo, ja mēs esam visu laiku vienā vietā, tad arī mūsu redzesloks ir šaurāks, bet tajā pašā laikā es esmu arī ļoti par savu zemi, un, un, un arī esot Albānijā, es daudz runāju par Latviju, bet es tiešām iesaku aizbraukt un arī aizbraukt uz kādām skolām, pat arī aizbraukt uz skolām Latvijā uz citu pilsētu vai vienkārši izmēģināt kādu misijas kalpošanu, jo tas Dievs arī dod prieku, un arī caur tādām lietām tu iemācies kalpot, plus arī Dievs daudz ko rāda un maina tevī pašā. Tas dod prieku gan tev, gan citiem cilvēkiem, un tu varbūt par svētību citiem cilvēkiem. Vai es kādreiz domāju atgriezties Albānijā? Es domāju, ka jā. Pašlaik ir tā, ka man sirdī ir gan Latvija, gan Albānija. Es gribētu redzēt latviešu Albānijā un albāņus Latvijā, bet es ļoti ceru arī aizbraukt un padzīvot kādu laiku Albānijā. Tev ir kāds īpašs sveiciens no Albānijas. Jā, skolas laikā mums vajadzēja bija ieteikts uzrakstīt dziesmu, un mana dziesma ir tāds izvilkums no 103. psalma. Es nodziedāšu vienu daļu albānisku, otru latviešu. Ko tu teiktu par iespēju, ja tev aicinātu mācīties uz citu valsti vai arī braukt kādā misijas braucienā? Es noteikti šo iespēju apsvērtu ļoti un noteikti dotos. Es droši vien piekrītu. Būtu interesanti tā izbraukt, pastāstīt citiem cilvēkiem, pamācīties un arī valodu attīstītu. Es noteikti teiktu, ka man eh, par to vēl ir jāpadomā, jo tas ir tāds, eh, manuprāt, nu, tāds diezgan liels lēmums, jo tas jau var daudz ko mainīt. Piemēram, manas pašreizējās studijas tas var izmainīt, un uh, Un, iespējams, es paņemu vienu akadēmisko gadu, un pēc tam es paņemu vēl vienu, un tā es viņas nepabeidzu, vai ne? Es nezinu, varbūt, kad man jau arī, man liekas, nav tas misionāra aicinājums īstā, bet uh, es domāju, ka, uh, nu, katrā ziņā neuzreiz es neteiktu noteikti. Ja Dievs tev sūtītu misionēt, kura valsts tā būtu? Tā noteikti būtu kaut kur džungļos, kur ir daudz bērnu, kam vajadzīga palīdzība un morālais atbalsts no dieva. Vai tev nebaidīt grūtības, kas tev varētu tur sagaidīt? Nē, nu, tā man būtu ļoti liela pieredze. Gan izdzīvošanā, un Dievs man noteikti stiprinātu. Uh, Amerika droši vien. Kādēļ tieši Amerika? Tā ir tāda attīstītāka valsts, ir vairāk iespējas. Ja es vispār gribētu braukt uz kādu valsti, es nezinu, man jau, man jau patīk tā vairāk jau kā tādas vērtības vai ne, un tādas lietas, tā kā gluži uz Antarktīdu es noteikti negribētu braukt misijas braucienā, nu, piemēram, tur pie kaut kādiem ledus pētniekiem vai ne kur uh, siltais ūdens ir varbūt tikai reizi. Es nezinu, nu, es jau nezinu, kā viņiem tur ir vai ne. Bet, bet tajā pašā laikā es, protams, abrīnoju cilvēkus, kur to dara, ka viņi brauc uh, prom uz valstīm, kur tiešām nav nekādas tādas ērtības, un kad viņi ir gatavi sludināt cilvēkiem, kuri iespējams nemaz negrib to dzirdēt par Dievu un tādas lietas. Bet uh, par mani pašu runājot, es noteikti gribētu braukt, varbūt, es nezinu, nu, kaut vai uz jebkuru no civilizētām valstīm, nu, piemēram, uz Ameriku, varbūt, vai uz eh, nu, nezinu, Kanādu. Man kaut kas tā aiz okeāna, varbūt vēl ko vairāk. Kā domā, vai misionāriem ir jābrauc arī uz Latviju? Jā, tas būtu ļoti jauki, ja viņi brauc uz Latviju, tad vairāk cilvēku uzzinātu par Dievu. Jā, vajadzētu, jo tad ir, ir lielāks iespējas ne tikai latviešu, bet arī citurien sabraukt. Dažreiz es domāju, ka cilvēki vienkārši iet uz kādu pasākumu, tāpēc, ka tur pasaka, ka tur, teiksim, būs kāds no, piemēram, Amerikas, tur būs kāds no Zviedrijas vai no vēl kaut kurienes, tāpēc es domāju, ka tādā ziņā iespējams, ka jā. Es domāju, ka uh, Latvija jau vairs nav tik tāda, nu, kāda varētu teikt, tāda atpalikusi varbūt zeme. Es domāju, ka mums arī pašiem ir ļoti daudz cilvēku, kas varētu to darīt. Un kā ir ar latviešiem citās valstīs? Vai viņiem ir nepieciešams braukt kā misionāriem un darboties tur, sludināt Dievu vārdu? Protams, jo tad viņi iegūtu vairāk zināšanas, uzzinātu, kā var savādāk pielūgties. Ja, jo vajag, lai arī mūsu iegūst citas zināšanas un pieredzi no citiem cilvēkiem. Es nezinu, droši vien jau ka ir, jā, jo, kad es domāju, piemēram, arī tajā pašā Amerikā noteikti varbūt būs lielāks, lielāks nu, tāds akcents, vai ne, ja tā varētu teikt. Ja tur kāds cilvēks stāstīs no kaut kurienes citurienes, iespējams, liela daļa no viņiem nemaz nezina, kas tā tāda Latvija ir. Uh, Un atkal tādā ziņā, kad eh, varbūt tas tā vairāk piesaista cilvēkus, Dievs jau aicinājumu tāpat nedod. Ja tev, piemēram, ir aicinājums un tev patīk dejot, Dievs nekad nebūs tev, tev, tev, tev dzīves mērķi devis kļūt par boxeru, piemēram, vai kaut kā tā. Tā kā es domāju, ka, ja ir aicinājums, ir jābrauc. Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev slavējam, mēs pateicamies Tev, Kungs, ka Tu esi mūsu Dievs un mūsu Kungs. Dievs, kad Tu radīji mūs, Tu to nedarīji vienkārši kaut kā niekojoties vai bezmērķīgi kādas lietas darot, bet ka Tu to darīji ar vienu dārgu un īpašu mērķi. Mēs pateicamies Tev, varenais kungs, ka mēs drīkstam būt šeit uz zemes un būt Tevis pasargāt un apgādāt, un vēl vairāk Dievs, ka mēs drīkstam būt tajā visā zinot, ka ka Tev ir viens brīnišķīgs plāns mūsu katru dzīvē, ka Tev ir aicinājums mūsu katru dzīvē, un ka neviens mēs cilvēki neesam radīts vienkārši aiz pārpratumu, vienkārši tāpēc, ka tā gadījās, bet Dievs, ka Tu esi tajā visā bijis klāt no paša sākuma. Tu esi to darījis, un Tu esi to darījis ar labu nodomu. Mēs pateicamies Tev, kungs, par tām lietām, ko Tu esi atklājis mūsu katra aicinājumā. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par visu to, kur Tu esi jau rādījis to ceļu, kāds mums ir ejams, un mēs Tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies un piedod, ja mēs neesam to ņēmuši nopietni kādreiz. Ja mēs esam palaiduši to kaut kur savā vaļā un neesam sekojuši tam, uz ko Tu aicini. Mēs Tev lūdzam, mīļais Dievs, ka Tu svētī ar gudrību un tiešām dod Tavu vadību, ka mēs spējam sekot tam, ko Tu esi devis mūsu dzīvē, kā Tavu aicinājumu. Mēs tev lūdzam, dārgais kungs, ka tu rādi ar vienu nākamo soli, ka mēs nepaliekam tajā, ko mēs vakar dzirdējām, bet ka mēs ejam tālāk tajā solī, kas ir paredzēts šodienai, pretī tam, ko tu parādīsi un atklāsi rītdien darām. Kungs uzturi, kungs vadi. Mēs tevi lūdzam, Dievs, ka tu tiešām uzrunā mūsu katru ikdienas, ka sadzirdam to, kas no tevis ir ka sadzirdam to, kas ir tavs aicinājums. Sadzirdam un saredzam to ceļu, ko tu rādi. Un Dievs, ka tu pats dod savu spēku, savu gudrību, pazemību un paklausību, ka spējam to piepildīt. Dievs, ka tu savu darbu caur mums var darīt. Mēs atdodam Dievu sevi tavās rokās. Lūdzam, Kungs, lai visā tajā, kas mēs esam un ko darām, ir maz no mums pašiem, bet daudz no Tevis. Lai Tev, kungs, par to ir gods un slāva, tagad un mūžībā vēl jau vairāk. Mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus varenē vārdā. Āmen. klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.